Thank you. basane omangan sego ati mangane sego rawon to ya gak sego pecel. Masih gendeng ya ngono diantar julat-julit kok blenger. <laughs> Tiga ijo-ijo. Sapa rumene diundak ambek bos sapa ngerti. <laughs> eh banyak Suarane sampai kaya gluduk ini rek. Dimangani guru sore-sore. Tak wangi ngidung julat-julit tak terus no ijo-ijo. Masa kena menit betul. Masa kene mendek kaget untuk dari ijo-ijo. Dari ijo-ijo. Ku Wah iki panganan iki. Wong iki pancen ini rezeki ya kena kena aja ini. Melaku awan kepeduk. Arek dewok. <laughs> Bapak agak masih dewok wong iki gak ono. <laughs> Jadi melok ini, BK, melok ini. <laughs> Termasuk warisan. Dik. Malah napa sampe niku? Galap-galapo. <laughs> Lah kok guyu jenan mawon. Iya, Dik, dimangane belajar genting gak iso. <laughs> Lah nggih, kok mboten ten kok guyu jeni jenan. Monggo ewang napa? Oh? Lah dolek ewang lah sampean iki napa wis ayo. <laughs> napa kula sampean jek ewang? lah nggih. Napa sampean sik kula niku? Dus. Napa sampean kok sampean jek ewang? Arek kula. Kok sing arek iki lho? Wis sampean nak jenom ah. Lah arek ah. Nggih. Ah. Nggih, napa? Heh, arek manukan iki. <laughs> Samane pun sembarangan lho nggih. Nyilakan wong arek manukan iki lho. Lho, belajar kenal kok, Dik. Kenal iki mboten ngoten. Nek napa? Kenal iki sing alus ngoten nek ngomong niku men sing aturan titik. Lho niku wae aturan kok. <laughs> Napa sih manukan niku? Manukan iki. Ana dhewe manuk niku sih. Boten. Lah napa? Desane manukan. Desane ta. Aduh, lambene nyati. aku wedi ae jane nyoko wedi <laughs> wedi petono wedok mulat-mulat nang sampean lan aku sampean mulat mulat diru ta mulat diwe teng luwe Anggite <laughs> nak diarep wedok ngono ta? Lho, kula boten Nenggo nyenggo sampean iku lho padane kemanisen tenggan, tengen tanyo napa? Kok nyenggo nyenggol? Nek manise mboten tapi sedep. turu turu kula campur terasek. Sapa sih tenaran? Sama tanggal jeneng kula ta? Nggih. Nggih sama kenalakan jeneng kula Jasmani. Luala, wedo-wedo jeneng Jas Hujan. Sama ini kula. Pakaian niku sare sarane wong. Tapi sama ini nyeliwat saya napa? Jasmani, kru ta? Aran, aran, aran. Nggih. Sinten? Jasmani. Wis krungu. Sinten? Jasmani. Lha ngene niku wau. Ngomong pun banter-banter tak tertuli ta kula. kabeh mboten krungu kepeng sampean. Lah, kampung sampean teko ndi? Desa kula ta. Nggih. Sampeyan tanggal kampung kula lan apa sih? Nggih, mboten napa-napa, benjing kula parani mriku ngoten. Niku lho yen kula tandes. Tandes? Nggih. Tandes kidul napa lor? Kidul, Kang Sunggal. Nah, tapi kok ngalor? sampeyan ku tambah sih tambah blakrak kok nek ngomong. Lho, dijak ngomong, tambah ngomongnya gak karuan. Sampeyan ku gendeng saya napa ta senting? Loh, sampe gendeng-gendeng kula ni. Kebimbang. Kebimbang. Ya mboten apa kebimbang sampean ndelok potongane, ndelok prae napa kok. Wong ni wedan niku nek nyeladung nggih mesti kebimbang. Ya tapi nyeladung kok sese desek desek. Sampeyan jenenge sinten sih? Lon? Jeneng saman sinten? Temenan ta? Loh. Kok sampean nonton kok jenengku saiki ditakoni kok oh, gak ngaku lho. Jeneng ah. sampean sapa? Iki serata merangsang. Wis takon. Wis takon jenenge berarti wis rada kepengin kenalan. Nggih. Loh, nggih, kepin kenalan. Jeneng sampean jeneng sih? Astomardi. Kan ah, delok pokokan jenenge kapin jenenge niku. Loh, jenenge sinten? Nggih niku aku jeneng sampean niku kapin. Loh, kula nak nate nonton Astomardi. Niku lho, cerita oh, iki. Oh? Aran kula. Ah. Nggih. Sokran. Sokran? Nggih. Oh, sing biasa nyolongan niku. Iya ta? Era. Sokrane biasane larengan kula niku nyolongan niku arek cilik niku. Oh. Arek cilik ya? Nggih. Areng kula kula le sak niki. Saman le sinten? Areng kula pula ganti sorokan. Sampun sembrono lho nggih. Jasmani. Jasmani. lah Lahire dina nopo? Napa? Durai. Tangan pada tangan lahir barang niku. Ora dicocok aja. Lho, cocok aja niku lho. Kula rebo pai. Kula ta, mboten kula wedi nek gunani. Lho, ora napa gunani sampean? Lho, apa cetakan peteng barang niku lho. Sampeyan ku sing genan apa nek ngomong niku? Lho, ngeten kok takon wet tambah kurang ajar. Nek takon weton niku, nek mlaku niku kudu mung ditebakaken wetone. Nek nenten apa-apa niku lho kudu blumonton. Mboten, mboten kok dedakan sing garae sama gunani nggih. Mboten. Ah, peringisan. Mbok ngene iki anu, Pulan kula sak jane mlaku-mlaku kelangan dhuwit lho. Hah? Kelangan dhuwit. Wis gak enak. <laughs> Mesti sampe nang nemu dhuwitku ayo. Ya, ora dek dringas-dringis ta. Lah sampe guyang-guyu petan aku mang. Lho, guyu kula wong kula rada sidin e. Aduh, <laughs> kula ilang ya, jangan Pak Beto, kula ilang kabe. Lho, pinten? Gelan kok sewu karene diblonjo. Pun tak ketep sukane mawon pun. Sane kula malih mlaku ya, mbok sampean sukane, sampean enggak daya terus. Oh, sini mangani sampean mlaku. Lah nggih. Saken nggih. Nang saken ta sampean nek kula ndelok kula mlaku niku. Supaya supaya mboten mlaku, supaya cepet nggih. Nggih. Mlayu mawon. Oh, sama niku. Wis sampean utangi dhuwit mawon pun. Nggih. Kang terus <laughs> sahuri. Lho, kok yo. Lah, awet sing ketok buka dompet ngene iki. Lho, nggih. celakane lemune ngene mesti dhuwe akeh iki. Oh iya, kok iki napa iki? Lah nggih, iki oh. kok napa niku? Bokong. Ah. Dopet dopet. Lah nggih. Iki kan 5000 man nggih. 5000 nggih, matur nuwun nek 5000 Sukuran. Syukuran ya. <laughs> Lah lah nggih, kula nek 10000 sampe tekan 5000 nggih syukuran pundi? Kula syukur 10000 mau. Nggih, pun, purun. 10000 nggih? Nggih. Benjing sampe balak 12 setengah. <laughs> manis entah apa. Sampeyan nganakaken dhuwit ta? Boten ana apa. Ah niku mau. Boten. Niki. Napa? suka di 1000 nggih. mau modern maneh, mari. <laughs> Sampeyan iku sing temenan apa? 1000 niki. Saya uniki tempune dhuwit sampeyan ilang. Langge. Iki dawuh sampeyan trimo sing 1000 niki nggih. Nggih. Lah, kadang sampeyan ilang jelas ta? Ilang nggih. Iki iki iki mboten enten. Mboten enten. Pun 1000 iki sampeyan Temen asal main pun naik kelas. Gih. Dia saya unik tapi arisan Ada yang gue sama bayari. <laughs> Arisan yang gue seminggu bertanya. Mau buat enak hati. Kalau balik kan dia saya mau. Tuh di balik poron pulang. Gih. Pun nggak mau juli bang urusan beton gih. Bincin kalau lamar sampean. Gih. Eh? Bincin kalau lamar. Sana apa yang ngelamar kulo? Tuh ngelamar joroh. Oh, yang telok potong sama yang berjaya apa sih kalau ngelamar kulo niku? Tuh kulo sowir. Sopir. <laughs> sopir sopir kaya. ah kula niki pun ipat-ipat mboten purung kok dirabi sopir sopir niku biasa mampir anggar warung niku diampiri mesti bojone kata kula mboten purung lho mumpun uyah diuyahi lho lho kan apa pun dikebyak pun dikebyak uyah padha asine Eh, agar sopir aku mampir, kata tak? Iya. Ah, bantu kena semonten. Mau keluar di kebetulan hati mampir-mampir. Keluar di lugu, kok. Sama aku temen, tak? Lu temen, Lugu? Lugu. Ya, sama sumpah sih, lugu. Tenang, ya? Iya. Kenapa? Eh, lugu kok disumpah nek. <laughs> Nek sumpah ana ngene. Nggih sip lho iki lugu. <laughs> Ana kula mboten lugu mandar muga. Lho mboten. Sangat lugu mboten ta. Masa manjange kepingin ngrabi kula niku, tapi pengin merat. Dadi bojo kula pun kuatir. Niki lho, lu pasaken patik. Ana oh, apa patik niku nggih mboten seneng nah nek kula dina apa napa sampean turuti sih. Oh, kok turuti pun. Lah nggih kula di mas-masan, sampean tembasaken nggih. Nggih, mas-masan kok tembasaken. Langge klambi sing apik yang saken. Nggih. Pun. Nedhi napa malih? Nggih kula nedhi TV. TV. Berwarna. Nggih. Sampe mesaken. Kabeh sampe total mawon. Total. Loh, jumlah iki kan nggih kan. Kok tali duwe. Semerat. Pun jen anu sampe jumlah kabeh pun pinten? TV klambi mas-masan kira-kira pinten? Pokoknya kira-kira nggih mesti sampe sak juta. Kira-kira 800. Nggih, 800. 800 sewu nggih. Nggih. Kula nyukani sampe 800 nggih. Nggih. Duwe paman <laughs> ewu. Jangan kamu ngomong sembarangan lho ya. Ada yang nyandak nyandak paman sama ngekak dia aku sih loh ya. Hmm. Kalau paman paman lho? loh. Bang, dia di dua sampai bolong hati saya ewu. Sampai ngomong sama ngomong apa? ngerti. Kau ini tuh nyangoni ponaan kulo dua satu seribu sih. Kegalu malih selawi. Ah. Sampai bolong hati saya ewu. Wow, itu sana tutukakan jalan dua selawi ewu. Eh, bolong hati saya ewu. Jarenori aku ayo Senging ngrabi aku. Pak kenal dulu. Oh, Pak kenal dulu. Nek kecuali sampeyan pun dadi bojo kali kula, dadi nopo kula turuti. Mboten katene kula mboten seneng kali sampeyan. Nggih, nggih. Oh, turun dadi bojo omongane wis ngono nyandak-nyandak pamat Iya, iya. Wis iso. Iya, dadi bojo kok kuatri iya, iya. Tak ah, kan nggih. Ndelok potongan sampeyan iki delon. Alat bangkane Jawa ngene panganane yo sak pirang-pirang. Iya, masih dadi tukang potong aku yo gelem banget. Ah, Pokoknya dadi bojo menawa Nggih. sedoh apa panganane mesti 2 kilo amblas iku. Ya, pasti dodol kilo nang nggih kurang. Nggih pun. Kuping sisi. Nggih, omahe tandes nggih. Napa? Kula Mboten. Kula mboten koran. Ya masih dodol banteng gelem. Kula napa? Kula mboten seneng kali mboten katene. Wah. Kok nyedhi dhewe lho mendhang Oh iya. Sampeyan kula laporaken nggih. Oh iya lapor ya. Tak celono wong kampung nek kapok. Awas kon ya. Apa? Awas kon yo. Apa kawas awas? Lah iya nek awas tak tiba. Oh, ngancam ya. Ate ngancam ta? Ora biak gelem. Awas ono. Dika jumpa lagi temeloro teko wetan aja kaget kon. Napa niku? Lencang ali. Hmm, irunge kok Petro. Napa irung kula? Oh jagas. Oh cak, mani. Ah, pola nang kadar wong wedok kok koyo ngono. Kok tak cucur mak kon ya. mama eh, tak eh, tak Kok dadi kono gerindingan kan. Wah, nang kandhe iki ono glipet telon gak diarepin glipet ae. Tak mikiri biasa wong lanang ngono biasa godhong wedok. Irah, ampun gremeng. Lho. Mau <laughs> lah aja kecek sapa gerombol kono kono. Sampe niku lho, sik tak tolo. sama ini tante ini tani gak teko aku sama itu gudarek lanang kumang lo hampir nang diri ya nang diri enggak nang apa itu apa eh untuk lawas sih untuk lawas apa tapi kocomoto hilang ya loh masa hilang sama tasinya lo gak ngenang lah gak ngeri kocomoto jadi kurang ngasih Lambe mripate gak pate apa sak to lo. Enggak kon tak delok bunga beringis kan ndudono untu mesti kaya genteng iki. Kenapa guyu iki kok? Kowe iso nggiyang-nggiyang ki manung nyelatu arek lanang ki mang. Lho kok niku to? Iya. Sembrono rek. Lah iya. Mosok karo nek bose. <laughs> Aku mau semayang kalau sampai yang sama gak teko-teko. Aku sampai di kuda rek ku mah. Kok di kuda wong ya. Kon niku mpeten ae. Dadi wong mau kudu guyu ra mbisi misir ku cokoten. Sik arek tek gak sembrono tambah ki. Apa malah mbeku tak cokot tambah dek mempeng ya gitu. Sesek <laughs> lan kok pedes dhewe ra. Malah mbisi dhuwur cokoten nek kono menteng cokot ning dhuwur wedi. Eh? Terima no karo herder. Oh. Tapi coba taruh nul, arek weding. Hmm, hmm, hmm. <laughs> Kayak kayak tangan nul. Tangan tu kawan, saya tolong ngeteh aku ya tangan ni ku. Arek cek weding, tega dia sembarangan wong. Nalek si, ku tunggu yu ay. Wis lambe Apa? Tomur. <laughs> aku ada ilmu. Aku mau ya wis tak jarnai cek ngomong. Ya bu, ngomong apa deh? Tak celatu mang. mari nu suwe nyandak emak-emak ning ngono barang sik emak-emak sih. Oh, nyare saiki. Are iki saiki ya ngono. Hmm. Ang derung sunat ya wani gudo. Lah ya sik emak-emakan kok wani gudo. Mar-mar ten dek nangis man tak kandhang emakku lho ya are ngono. Are sik cilo aja adik diladeni. Are iki kadang-kadang rokokan barang ngono lho. <laughs> sak rokok niku ketara nek duwe iku mang. Soale durung lurutis. Saiki biasa kuping rokok luru. Wis saiki aja kate kene pengaruh yo apa. Apa aku ki lho, terus sami apa? lho, omahe bapak, omah bapakmu tak dandanane dhisik. Saiki <laughs> kedandanan. Pesara omahku gampang, sing penting ku sampean ku takokno nang ngene tuaku. Iya, pokoke tahun gampang. Sebab kuwi lek dandani perasaan wong tuamu lah. Ya opo lah. Jadi kan leleh. Jangan anak didagang boleh di diokno ngono lho. Terus sing sampeyan sapa? Lek bakal mantu iso dandane omah Lek seneng wah mantuku kuwe. Kaitane bener meneh lek kado iso <laughs> mbok. Biasane ngono. Kando. Terus sampean dandane omah dhisik. Yo kando karo karo omah iku mari dandani terus Yo, aku mar. Wis kono mar bare ayah ya. Ayah sapa? <laughs> Sampeyan kok maling ngono. Bapak ngono lho kok ayah iku. Lah yo mbek bapakmu kono. Pak, kula ana wong nglamar ini Trimon. Mm. Pokoke aku lek gak nguk suri yo meneh. Temen ta? Yo, aku kate dodol iku lho sik. Dodol apa sampean niku? Aku lak nduwe sapi rong pasang. Heh? Utas oh, iku Mbak Kandani kon. Heeh. Loh, aku iki nduwe kebul loro. Lho, kebul loro iku momot genteng. Terus apa? Si isu gak apa-apa, si adem ya. Bareng wis beduk, eh, kebul lak panas ah. Bareng ono kali, kebul ku ngloser nang kali. tak pegak-pegak gak kena itu gerapa-gerapa genteng ajur. <laughs> Sampeyan iki opo sih? Ya iku aku. Lah kebul malah penak kali ku. Kebul sik adem lah sik sik getah. Kebul lah gak betah panas. Bareng bedu panas. Wis masih duduk dalan iki ketok kali njegur ae. <laughs> Tapi gendeng lirone 3000 aku. Tapi saiki nek ngene ya apa terusan? Gampang. Aku mulai ya. Iya, Marno. Eh? Sing dhisik tak kandhani kono. <laughs> Sing dhisik apa maneh? Ya pokoke cerita terus ae. Lho, pokoke kebotok aku. Ono-ono krong nonton kebo sik isuk. bareng awan-awan didik panas di itu mbedak tak culno gak kuat aku sing loro mbedak pisan ngalok sing ngidul aku sampe nangis tak golek dadak nglumpukno kali dino ya kok Aku sing temenan ae tolong sampeyan kuwi ngomong aja guyon ae ta. Aku sing ngomong karo aku gak tau nang temen no. Sapa aku lak ndedono dunyaku adik. Lah <laughs> iya wis serone sampean iku ngono lho. Mulane aku belum karo sampean. Wis wis dadi anu kebo aku prei Sampeyan iki sekarang. Ngurusi sapi. Heh? Ngurusi sapi. Genti mana? Iya sapi iya. Eh, sapi iku sapi. <laughs> Eh, sampean sapi lagi ya? Enggak, sapi ilak buru gua. Buru sapi ta jenenge wong. Ya sapi sing golek buru aku dadi buru sapi ngono Kok <laughs> ngene dik yo? Iki yeah, masalah yeah. aku kepada awakmu mangkel mergo di kudu arek. Saiki aja cuk metu-metu. Kono bapakmu lek engko aku tau meneh ngelamar ono. Ngelamar temen lek tak yo. Aku suwe lek tak tolo cinta karo sampean yeah. gak jane ngono. Bisa aja mlaku sikilmu melencet. Kane kamu aku sampean gonceng ya. Lho sepatuku gawe. <laughs> Sampeyan udah ngisi-ngisi ro wedo Sepatu ana kan gawe sepatu wedo ya opo? Sepatu jengkel. Eh? Warna hansip kon ya. <laughs> Wis. Eh, aku gak sampe sangane ya. Wis, gampang ana kira-kira. Eh? ana piro kan dekat nopo jangan aku jangan utang sampe niku ta engko hmm. tak kono kendang cilik warung dadi ki apa cetakan kendang barang iku pagi narik iku ya sampe utang no ta iya enggak biyen di semayami eh sampe tak mulai ya wis mulai lho temen ta sampe aku tego temen iya lu bisa budal lu sih mulai aku ya lu atuh andil aja iya harus kepleset Kok nang lu wat andel tuh njekur tadi bajul. tak delok kena gome iki. Jare wong kena gome iku daten-daten. Cuma wis lawas aku sumpah mbare. Saya tak tukono gong. Suarane enak cuma yang mbliyut ae. Ya lare mulih <laughs> kono bapak. desa iki pancene yo kudu ngerti wedo situk dadi 20 tak dol tepuk sapi sapi tak dol maneh terus tak tukokno sapi poan bareng sapi pawan iki pancene nek meres ngene yo oh, sedina le 5 ngumplung Lagi itu peres, tak peres, gembira, gak apa-apaan, balik-balik, tak tambah kaku, tak sapi lana. Makan rekam. Barat barat barat kok. Lagi kan cewo. Wah. Wis mari ngetak dol ya. Nekat wong awak dhewe biyen ya cilik aku ya wong tekun. Mari nu mari pekerjaan bapak nyunat. nyunat iki pancene yo lumayan gak ngergani nyunat iki kalau wong nyunat yo bisa ngono 5000 kadang ra wong lurus 10 Samping perte oleh wong rolas bareng samping ngaku wong nyunat satu dia gak bersunat Wah, iki wingine yo ngono wong bolak balik agar nyunat dene jilik waras tak sunat waras jadi berarti jodoh terus awake dhewe nyowok barang bukane dadakne jarane wakto iku pengen nunggak bisa. Iki sing dia. Duwe anak sitok iki ya wis koyo mlebu sembur. Lan iki ndok omah rengang rengeng. Are iki jane kumah saya. Are iki nek bolak-balik ngedi ya sesek dadi nang wati are. Wah, iya. Oh, tak ngiri. Apa ngono? Jarene kok ngetreh kok ngono iki. Ngetreh. Aku ora paham iso ngono kok pantes. Pantes kok dhewe saya gak nunut. Apa? Lho nek kafir Apa niki nek jero yo ngremeng iki iki terus sak gamelan. Nyongo nyuro. Bener sih dengan nyongo. Nyongo iki ban lima masih siji. Ana nyuro. loro sampai enam ngono lho. Eh, lah kok iki pasti jane Pak. iya tapi umum iku lak nduk daerah ndi? Nyatane kon yo durung tau ditanggap nang nandi. Terus dolae. Kon iki nek pangkul iki pira? 6. Sinom iku 9. Supan mulo ning. Lah iya. Sun iki jane noto prasane mesti pahit. Ora mesti lakon polarisasi. Apa aja ora saya. Ha iya. Apa? Kira iya iku kok bubar bubar. Iya. Nek iki ngomong gawe gendeng ra ono ah. Nek gendeng iku sari gitu ya. Terus renyek. Sinom gondang. Suni itu kanenoto tung tung tung tung. Lah, Asmara Jono. Anjasmara rima Lah ya. ya. Suara sampeyan sik Pak ya. Lho ya pun tau gendeng. Kaya ngono sampeyan kok ya kok Bukaan sih Pak suara sampeyan enak ngono kok kasih sinden. Lho lah aku aku lama kapan gak murid-murid. Nah, saiki ngene, wong rene kon iku ya bakatmu Salurno. Apalek wong seni iku lek pas dibakat dicarno ae sisil mengendap. Maksudnya itu kanker. Selainnya ya upis lepas, asal lo mau ngajakin kawan cokol lo. Aku ku. ngajakin belajar mandi. Supaya tambah tani ya si Aceh. Iya, tapi... Si Aceh sama enak buat jubit, ah. Si Aceh sama kakak nih. Lah, pas-pasal mula <laughs> apa apa rendeng itu <laughs> ah, rendeng ya sama joli ayo ngono kok hmm, tapi kan itu ano ano tapi gue nangka nangka apa kan cukur apa cukur gak ngono jauh kan aku cukur tapi ngomong apa sih tapi gue nangka gue nangka Lah iya, sebentar sih lah dicukur. Rambutmu lho. Rambut, rambut. Rambut dipotong sik mosok. saiki. iya iya bintang kosong suaraku suaramu suaraku sama yang aku dipakir ya ya ya iya saya ya eh, aku tak nyoba ini lupa Oh. Hmm. Kan rungok nai. Iya. Ya. Ya. Oh, mbak hilang Hmm. Gua perlu tanggapan. Iya. Ya, <laughs> Lho. Lho lu mburi wis oleh jalaran ya. Wis ana tangane kon dadi jalan Semarang mendak lambat. Iya tapi mangane mas dhewe. Lho, kira kenal sih lah, Pak. Eh? Aku cek kulo pasti lah lho. Aku cek omong ngono lho mlebu. Iya, mangane ku suaramu iku cuma mangan mangane jatuh, eh? ya. Suara kok ada suara. Yo, minir, minir. pak yo untuk mau rujak rujak terus gorae apa pak eh? gorae ku ya saya iku kudu mangan dikurangi sama dikurangi lak pak lho kena dibayar arisan ini <laughs> nek ngomong temenan ta pak niku ngono kuwi penting yo eh, menjaga kondisi Jadi kan ini tia ya eh, pak, nanti sampai nanti kondisi barangnya. Jadi pokoknya gitu ngono melok ngono. Jangan ini apa pak. Ini gak ini pak, kan simpah di sabru merah. Matir aja deh. ngono pak, sampe kumbongnya pake anaknya, mbak kosok-kosok. Anak itu kayak umum, menurut aku sih. Kalau umum, pol-pol, so, Yo, prestasi. apa itu? Iya, tadi yo latihan sak begini itu penting. Jadi saya ini juga penting. Saya yo itu anu kreatif. Saya ini sama kuning ono, saya ini apa cerono sama ini sama apa? Kurang apa saya cuma mana? Lagu apa? Oh ya lagu sama si nyariku. Lagu ini dipadukan, jadi orkes Melayu sih ngomong dipadukan dengan Jepang. <laughs> Dicampur. Saya Kita bursari ke lo. Nah iya, apa kan dari sana? Tapi mari antar terus nyeluhan. Kumpularan. Lagi sih bengong, sih ngerti. Terus saya kita kiri ya kumpul mana? Karena kita cocok laras saja. Bukan cocok. Bukan cocok ya biasa. Mak, Saman anu ta? Eh? Eh tangan. Ya ngono kon mau melu ge. <laughs> Ayo saiki njaluk ngombe ta, ngombe dicek mari ya, Pak ya. Ngombe ya. Ngombe kopi tang, ngombe susu. Hah? Kopi tang susu. susu sapi lanang mana? Ya, Kak, kopi nak ya, ya? Ya kopi. Kopi sak sendok. Eh? Gula sak sendok. Ya. Banyu sak sendok. Kan pilih saya apa kono. <laughs> Ayo nek kopi yang ngono cepat Ya kopi biasa itu loh ah. Ya kopi. Jeneng mulin mari dedes mani. Ya ngomong dedes mani ku lanang ngono iki. Sampe dhek apa konco akrab konco saya sekata jenenge Jasmani <laughs> ngono. iku arek pelayaran kan pun tak jenengno iku ah, iki eling kancaku aku lek turu ya kumpul wong loro ambek jenenge jasmani wong lanang dadi kali aku lek eling jasmani iki eling kon lho sampean jangan ngono kan ana sing tak ajasi lho wong anake kok muni ngono lho bos Kalau saya sih kok Eh, jangan ya, jangan Iya. Kalau mau gedeni kaya rapi. Ijen buar longgar. Lanjut. Do. Do kamu monggo. Bisa mlebu buka apa? Bisa jalan sama jamal. Tuh mboten. Do kesandalan sih. Kayak jong kesandal. Sama. Monggo pinara. Monggo lho. Sing narake lak kula. Durang mawon kula nggih pinara. Nggih. Bisa dulu ndelok di pintu, Kalau beri kita, kita beri. Nanti apa apa itu? Sing Joma. Arana. Lah teng arep nek nang tulisane. Apa kan? Yo, yo pun tulisane ngarep. Apa tulisane? Nirwana. <laughs> Oh, kekatan Pak Nirwana nggih. Yo, Pak Nirwana. Jeneng kula Kancil Sitikno dari Surabaya. Surabaya. Hmm, Surabaya. Surabaya. Surabaya. Surabaya. Surabaya. Kancil nggih. Sama kok sing itu biasa sampean. Nggih. Nek kok gawe sami. Ora nek kula le. Nggih. Nggih. Lah kenapa tak ngene iki? Nggih. Ate ana sampean nggih. Nggih, ate terus. Kita kula mriki nggih sepisan sampean kaping pindho di sewan Prabu. Sampean cilik mboten sampean sewan. Sabar ya rogen iki lah. Hah? Sambil minum. Lalu, pasti buka. Oh, kaset iki lah. Kesongan. Oh, kesongan. Oh, Oh, bener nek noten. Lah Mungkin oh, dia nak praktek tu kena rarik lo kelompok akal lah. Masa masa akal apa? Betul mangan dia rasa ni tak rokok itu kata saya rasa ni. Cuma kalau masa akal dia. apa mawan? Dia biasa. Jangan asem. Oh biasa jangan asem? Terus zaman kita ini ngurus panganan tak? Oh, bukan. Bukan mereka kerja ramah. Oh, lah mak sindi. Dalam bisa mak sindi. Pula sopra. Oh, lalu mana mak sindi kain ten. Wah, sopra pun guyon lah. Sopra lah. Sopra lah. Nge. pekerjaannya? Oh, pula sopra. Umur? Umur sekitar. Harus oh, liwatkan, harus eh, liwatkan siun nih. Tolong berenam. Tolong berenam. Alamatnya? Alamatnya dari Joko Timur. Joko Kupang Timur 6, Surabaya. Surabaya. Bapak eh, mak eh, jantan. Bapak, cut. Bapak cut, mak. mak jantan. Bersama nomor tombol nombor untuk nombor empat. Cukul. Cukul. Cukul ni. Ini ingatkan. Ini terang-terangan. Ini kadang-kadang. Ini. Ini. Ini. Ini. Sampeyan kok bentuk tangga. Loh, magula. Dasar kali iki. Nggih. Pekerjaan sampeyan masih lo sopir. Sopir ya, Proyek. Oh, proyek nggih. Iya. Sampeyan dadi para tuwa kula dadi turutan. Iya. Maka kula wedi apa Peterak dari perahu Do, Duh, mengotak sama itu. Boten iki udah berjalan jalan jalan niku. Iya, jalan nggih mun ngomong pancen iki supaya Pak kok ana sing lamar tompo oh, ngoten. Lho nggih iya ngoten. Dicocok sama-sama di bangku lah kok. Oh, dadi dicuk teman-teman. Dadi teman-teman. Lungke nek kula iki nggih, cinta nemen iki. Nggih, nggih teman. Terima nggih. Teman-teman nek wis sak iki buru arek. Lha kita nemen iku belanjane mesti kebarang. Iya. Nggih. Nggih, nggih. Tapi klik, pun klik sama ini bakal moro tuwa kok sampe nisan. Sampe Eh, kula tampa lama sampean. Nggih. Nggih. Nggih. Lah iki pekerjaan sampean niku masuk supir supir proyek pun profesional. <laughs> Oke, Nggih. Iki kage ondo mawon. lagi napa niki? Ondo. Ah, mboten sangat. Lho, mboten sangat. Mboten seneng kan pas buline niku dulu tunda-tunda. Tunda datang kok. Dangjen kawak nang ngene banget ditunda-tunda. Loh, iya tak kaos polisi barang. Polisi. Iki merek grup. Jadi anu pri. Kowe tak ki metu tukok kene kaos iki balik. <laughs> Iya. pri. sudah. Kan, anu oh, lagi kan, Oke, Buka, Kok ada Oh, oke. Ya. Jadi, pas ini dinonnya itu Oh, oke. Masih ada di kanan gitu. Terus kesalahan saya? Susu. Oh, kok bisa telur bunyi? Turun. Oh, enggak. Tidak ada di keramas. Oh, enggak. Oke. Ular-ular yang mengkunon. Ngapain itu? Apa? Apa mau enak, mboten mau. Kok mari mbok kuwo. kok mboten ben sampean ngene motok iki Dimo tak. Dimo tak. Dimo tak. Ah, nggih. Nggih. Ikak to. Nggih. Wong oh, kula gunaji kok elek-elek. Gunaji. Gunak gunari. Nah, oh. gunak. Nggih. Karena kok sing lemah ku kudu sikramas. Nggih. Pokoke sedina niku kudu dulu sikramas. Sing atus itu. Apa? Iya, anak kula niku. Oh, nggih. Soal bentuk. Loh. Bentuk ta yo kan. Tapi sing niku cek engkel sikile. Iki marak kula kan digaguan. Ini kalau betul jago sing gede disimpali sampean. Yo, sampean ini ngancam orang tua sampean. Wah, tadi kucing nopo jago ini sampean. Kucing jarak pun, jarak pun. Oh, mau main sama dia ke toko kambingmu. Kambing ini orang jadi siapa? Kurang lancar. Iya, iya. Kucing juga. Betul, betul. Kalau mau, kan. Oke. Kucing anak. Kucing anak. Kucing anak. iki kan apa kate for squad doae apa mesti teko kulo <laughs> mboten mesti anu kulo tampo kangge Iya nggih nggih kon matur nggih nggih Halo, Gus. Jauh, jauh. Sekarang Pak Kanjil. Sing gak anak Jasman. Iku mun kenal awas kali kula. Kalau sing kula pae. Yo, bakal tanari kowe. Dadar iki sing kita perlu soal. Lamar. Terus? Lu ngelamar anak sampean? Lu berkasih deh. Lu kasih kan lu, ulu si umur, itu lingkurung si umur selawe. Bisa mana lu jeng, kita kan mana? Lu buat sih lu ngelamar, lu di ngeri apa? Mereka yang beri ngelamar. Nah, jampun gisi kan sih. Lu, dia sih. Jampun, anu ya, dilamar uang. Sinan? Iya, sober. Sober? Sober, sober. Sober, sober. Sober, sober. Sober, sober. Sober, sober. Sober, sober. Sober, sober. Kuyur apa temenan? Ya kuyur ya lah, di kompo, ngumpul di belakang, ngumpul ngumpulin sembarang. Sopir ya? Sopran. Sopran. Sopran sopir. Iya. Gak tak pamit sih kan. Dan sing limang sik enam ganteng yang lama tapi terus gak gak enak hasil hari ini menang aja mari. Gak anakku ge ya oh tak boleh nonton dari kumpul kumpul ini. Tau menggok kencang terus. Terkenal lagi sampai tingkat no kampung-kampung dulu ini ke petuang wedok. Asokan lo super lori lagi. Ya, macam mana wedo semut ini? Semut hebel lo, lho. Aku turis gerobong. Lo yang ini sendiri gula, dilegi. Nah, wisis. Dia anak yang ini, sekarang sokoma. Doyongan tok ae. Nggih Pak, kok ngomel ae. Nggih, sis meniki opo. Pak? Pak wis gak gugu. Apa iki? Puas-puas berapa saya nampas. Kau sis wak lingkup, itu sis membunuh. Kita kan dipercaya, anak. Kau sis tak bukti loh, mau ngomong. Tapi wong bener nek wong tuwa itu mah gak sama Pak No dadi tuwa. Gua gak sama Pak No, gua ya apa? Jadi anak aku sing tuwa aku ya. Ya Wong sak ndak laku nyantuni anak, ojo ngono carane. Lho saya aku apa? Lho kok rasa bena? Lho jula iki apa? Oleh mati yo ini lho. <laughs> Are saiki iki wis ta. tau oleh apa wong jelatu bener. Iya, soalnya mak nang desa, sambang nang mbah. Iya. Mben mulih saiki enak bena berai, rambutnya digondol. Kapan aneh? Lah ya tapi ngerti aku, pernah ojo ngono, golek yo mesti gak iso ngrebutne anak. <laughs> Lho. dikandani. Pak, kok sing ojo kandhoan. Ah, iki genan opo iku? Genan apa nih sebenarnya? Mulane iki gak muleh. Ngono carane, mbok delok-delok. Iki pertanyaane aku. Lho lah iya, senengan peno. Mak kan seneng ya apa? Lho, geger iki, geger ta. Apa seneng kek wong tuwa bicara mbek anak? Apa ngecek ilat ta iki? Nanti banget bujuk ilat eh, ae, eh, bujuk lambe. Oh, ojo gak kuya lho temen Oh, lah aku biyo ora mbane lho gendhe ta. Apa mau pikiran kena dipek wong ya apa? Lho mangkelah. Lah mulane hmm. wong ojo gak suane atine wong liya. Ojo gawe kajitunan ning bangsa. <laughs> Omonganmu aku nak sampe duwe sisira dipek wong lho gak saelang loro. Lah iya aku ya ngono. Imang urip mati. Eh? Mati. Kok sini mansi Oh, lek ngono pernah iki sing ngapik sing sini aku. malah ngelamar. Ngelamar tak kancil. Bareng-bareng ngelamar, bisi anak. Bisi sopir, jenis sopir. Sopo mandi. Ini hidung belang. Hidung belang. Kayak basman hidungmu. Lho niku ngiji saya. Lho ngiji apa atas mulai teko. Ono mulai lihat njuk ya ora kecempelan ngene iki. Aku mlane gak ngajak penong lama, gak jijiki jare jijak nang jenis sopran. Kok pek dhewe sir aku. Heh. Masih ngono sik merem mbak bener iku. Ngomong saya kaya dhewe aku iki wong tuamu. Heh. Ngomong saya mau lagi, saya apa? Saya penong lama enggak. Heh. Sing ngamari sapa? Ah iya, mukir, mukir. Ah dinding kae. Aku ngamari lho, aku ora dimake lho. Jantan meneh iku sing jantan ono iku. Ya aku ora dimane, kae pokon. Buanter eh, rek. Eh. Oh, jantan lho. iki lek ono manyan gak ngamak Di mata ono meneh kan jukon. temen wani ge. Lho, apa ne? Lek kawani. Kawani ngrecek kowe. Tapi ini jauh-jauh salah ini kalau bisa wani. Salah ini mau lek manyan ini gak ngelamar mesti wani. Tapi ngelamar gak wani. Ini mesti kalau si cilin lebet. Aku kalau wani gak wani deh. Aku gak kisiran ini Kisiran besok apa? Aku wani. Lelak manyan ini gak lah. Mesti wani apa no? Wani. Wani lah. Wani. Wani biro. Loh. Aku ini sih. Aku dulu kok bingung ya aku sih ngomong. Bisa oh. ironis. Ayo. 哎，你去干吗？罗，罗，罗，罗，罗，哎，罗哥，罗哥，不要，还得去那出差不？哎，不不去了，哎呀，不见，了，哎呀，今天干吗？哎呀。 bensin mboten? Wong ora anggere ngasek mantu ae. Sik-sik jogok kok banget joko nopo? Jenenge asuk kan sopan, sopir, sopir. Lah iki lah iki sing ngomong. Ngomong, ngomong. Ngomong. Bisa. Aku iki kate ngomong tetep Iki wong e. Lha iki marotuane jane. Iki marotuane tanane. Iki sapa kok mripat kok apa Saya kemanten sok anak sopir. Sopir. Iki sok aku sopir. Loh, sama sopir. Sopir. Oh, apa? Ini kok. Wah, ini. Tutu iki. Wah, berarti. Tapi sekarang menurut Tuhan ini bos iki. Aku cuman budaya apa sih Tak kena no. Ini kena. Sopir. Sopir. Sopir. Iya. Aku sopir. Kamu di sini. Sopir. Sopir apa? Eh, eh. Aku sopir lori. Oh, super project. Loh, keliru. Super project. Super project. Project. Ayo ketujuh lu kan. Ayo ketujuh lu kan. Metu. Ayo metu. Goblok oh. kan. Super an. Ya, super an. Wong tua di dunia ya, apa? Hap, Oh. Oke, materi wedok. Iki materi wedok, lan kula kula. Nggih kula nunggu. Mak dene lho. Niki sopir. Ya, kok kan saya. Eh, kan apa iki? Kusik. Terus

sampur wis do wanten koyo ngono. Wah. Oh. Iki Tapi Dadi ciri aku yo iki gak ngono iki. Iya, tak salah. Yo ngono yo ngono. Aku yo. Oh, ini sama ini kurasinya sih, Ken. Oh, sudah di Sokran. Pak ini ya Sokran. Sokran. Itu mah Sokran. Lani kok mang Sokran supir proyek, gak penuh, Pak. Supir lauri. Hahaha.